arqam қорысыды чақнаған мәшәл. payg'ambar алейхиссаламның bu қатмұқат zulm sistemler oldida мұсылманларны so'z yoki harakat orqali o'zining diniy e'tiqodini ашқарлаштын тосышы ва ular bilan maxfiy ravishda uchrashishi интайын dono tadbir bo'lgan edi. Chunki rasululloh ular bilan oshkori bordi keldi qilib yurganda mushriklar uning musulmonlarga Qur'oni Karimni o'gitib, diniy saviyasini yuqori ko'tarish va ularning nafsini poklash ishlariga to'sqinlik qiladi. hatto ikki tarafning to'qinib qilishini keltirib chiqarishi mumkin edi payg'ambarlik nozil bo'lgan nubuvatning to'rtinchi yili ana shundoq ahvollar haqiqatan yuz berdi sahobalar tog' jirolarga yig'ilib mushriklarning ko'zidan yiroq yerlarda namoz o'qiydi bir kuni quraysh kofirlardan bir bo'lak kishilar ularni ko'rib qilib qattiq haqoratladi va musht ko'tirib urishdi urush talash jarayonida saad ibn abu vaqqas roziyallohu anhu mushriklardan bir kishini urib yorlantirib qo'ydi shu qatimqi urushda oqqan qon islom tarixida qarshi tarafdan to'kilgan tunji qon hisoblandi shunisi aniqki navoda bundoq to'qinish va urushlar ko'p qatim yuz bersa yoki uzunga so'zilsa mushriklarning musulmonlarni qattiq bostirishi va tal to'kis yo'qitib qatlam qilayotishii tamoman mumkin edi shunga yoshirin faoliyat ilib berish har holda donoliq bo'libdi shuning uchun ko'plagan sahobalar o'zining islom ibodatini duo tilovatlarini va yig'ilish faoliyatlarini maxfiy tutatdi ammo rasululloh rasulullohchu u mushriklar yig'ilgan so'rinlarda oshkora da'vat elib beraveradi va oshkori ibodat qilaveradi uni bu ishidan hech kim to'siyolmaydi lekin u musulmonlarning va islom dinining kelgusi istiqbolini nazarda tutib e, shu musulmonlar bilan intayin maxfiy ravishda uchrashadi arqam ibn abul arqam mahzumiyning qo'rosi Sapa tığının keyiniga joylashgan bo'lib, zolim jallodlarning ko'zidan va ularning yig'ilish so'rinlaridan bir qadar yiroq edi. Shunga Rasululloh bu yerni, ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilning 5-yilidan boshlab o'zining da'vat bazasi va musulmonlar bilan uchrashish markazi qildi. Habashiston qilingan tunji hijrat. Mushriklarning musulmonlarni nohaq jazolab qiynashlari Bi'sat, ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilining to'rtinchi yilning o'ttirlaridan boshlab yo'lga qo'yilib shuningdan keyin kundan kunga oydan oyga tadrijiy kuchayib beshinchi yilning o'ttirlariga borganda rasmiy chekidan ochdi vaziyatda chidab turg'isiz holat shakllandi hatto makkada turish mumkin bo'lmay qoldi natijada musulmonlarni bu ig'ir azobdan qutuldirgan bir chora tadbir tepishga to'g'ri keldi mana mushundoq zulm qoplab ketgan qiyin bir paytda mushriklarning payg'ambar alayhissalomga tashlagan savollarga javoban sura kaf nozil bo'ldi bu sura oz degandimu uch qissini o'z ichiga oldi bu qissalarda alloh taolo tarbidan mo'min bandalarga cho'nqur tarbiya va chiqish yo'li yo'shirin ishoratlar bilan ko'rsatib berilgan suradagi ashabul kaf qissasi mo'min odam o'z dinining fitna fasodga uchrashidan qo'rqsa alloh taologa tavakkul qilib kufri va zulm sitam avj olgan joylarini tashlab hijrat qilib chiqib ketishga ishorat qiladi ey yigitlar sizlar ulardan va ularning allohdan boshqa ibodat qilayotgan butlardan ayrilgan ekansizlar g'orni panoh joy qilinglar parvardigoringlar sizlarga kang rahmat qiladi alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi qur'oni karim sura kaf 16 oyatlar hizr alayhissalom bilan muso alayhissalomning qissasi bo'lsa jahonning raptori hargiz bir palakda aylanmaydiganligini va uning shart sharoitlari hamisha kishi mo'ljalgandek chiqmaydiganligini balki ba'zida ishlarning tashqi ko'rinishining dal aksichi bo'ladiganligini ko'rsatdi bu qissada yana hozir musulmonlarga qarshi ilib berilayotgan urush va qiyin qistoqlar pat orada tamoman aksiga o'rilib bu zolim qonqur mushriklar agar musulmon bo'lib tavba qilmagan taqdirda shu azob chekkan va xarlangan ojiz musulmonlar oldida qattiq javobgarlik tortilganligiga nozik ishorat va bishoratlar berilgan zulqarnayn qissasi zimin allohning zimini uni olloh o'zi xohlagan bandalarga iltifot qiladi nijotliq va oqibatning xayrlik bo'lishi kufrning to'yiq ko'chisida emas balki iymon islomning dog'dam yo'lida tepiladi alloh taolo o'z bandalari ichidan har qaysi davrning yajuji va majujilarining to'mir topinidan shu davrning ojiz bechoralarini qutqizadigan haqiqiy jasur mard mo'mini komillarni pot pot maydonga keltirib turadi va allohning ziminiga vorislik qilishga allohning solih mo'min komil taqvodor bandalari loyiqdir deganni uqtirdi Suri Kafning orqasida hijrat qilishga ishorat berib va Allohning ziminining tor emasligini uqtirib, Suri Zumar nozil bo'ldi. bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa ya'ni jannatga erishadi allohning yeri kangdir kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar faqat sabr qilg'uchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi qur'oni karim sura zumar 10 oyatning bir qismi payg'ambar alayhissalom habashiston podshohi ashamatun najoshining odil podshoh ekanligini uning tavalligida har qanday bir dinga e'tiqod qilg'uchi bo'za qilinmaydiganligini anglagan edi Шуңа у мусульманларны өз динини фитна фасад, зулум ва бесимлардан хали саклаш үчүн Әбәшстанга хижрат кылышка буйруды. Бесатның 5-нче йылы Раҗаб айында 12 нәфәр әр ва 4 нәфәр аялдан тәркиб тапкан тунҗы бер төркем сахабалар Әбәшстанга хижрат кылды. Уларга Осман ибн Аффан мәсул булды. Оның белән биллә аялы Рукия, ягъни Пәйгамбәр алейхиссаламның кызы бергә хижрат кылган иде. Пәйгамбәр алейхиссалам бу иккәйләр хакында bu er xotin ikkisi ibrohim alayhissalom va lut alayhissalomdan qolsa tunji qitim xudo yo'lida hijrat qilgan bir oilli kishilardir dedi bular qurayishlarga to'ydirib qo'ymaslik uchun tun nisbida shap chiqarmay sug'urilib chiqib ketib qizil dengiz bo'yidagi bir xalq portiga yetib bordi allohning taqdiri shundoq bo'lishi kerak bu muhojirlarga ikki dona tijorat kemasi uchrab qelib ularni habashtonga o'tkazib qo'ydi muhojirlar o'ylig'inidek quraysh doirlari ahvolni uqib qilib ularning kaynidan qo'g'lab chiqdi lekin ular dengiz bo'yiga borganda muhojirlar allaqachon dengiz sohilidan ayrilib bo'lgan edi musulmonlar abashistonda nihoyat yaxshi kutib olindi va bir obdan turib qoldi shu yili ramazon oyida mundoq bir vaqa yuz berdi rasululloh bir kuni haramga chiqqan edi bu yerda nurg'un kishilar yig'ilib so'rin tuzib o'ltiratdi ularning ichida cho'ng cho'ng arboblar va qabila oqsoqollarmi bor edi payg'ambar alayhissalom o'tirg'i chiqiblar sura najmini tilovat qilishga boshladi mushriklar bu qur'onga quloq solmanglar uni elishtirib o'tinglar sizlar g'alba qilishinglar mumkin qur'oni karim sura fussilat 26 oltinchi oyat degan nazariyasi bo'yicha ular o'z o'zaro putishib olgan ahdlarga asosan buning oldida bu qur'onni zang silib tinglab boqmagan edi bu qitim rasululloh ularga ushtumtut bu surini o'qib beruvdi til go'zalligi va shirin zamonliqni tasvirlab bo'lmaydigan kuchlik jazbidorlik ega bu ilohiy kalom ularning quloqlaridan beixtiyor oldi kirib dil torilarini chaktichig'i ular o'zlaricha xudini yo'qitib bu mo'ngliq tilovatga quloq solib dong etib kelishdi ularning ko'ngliga qur'on mazmunidan boshqa hech narsa kirmaydi payg'ambar alayhissalom so'rining oxiridagi allohga sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilib bo'libla sajdaga bosh qo'yuvdi hammaydan rasulullohga agishib ixtiyorsiz holda sajdaga ketishdi aslida bularning ixtiyorsiz sajdaga ketishi tegi taktidan olganda haqiqat kuchining akavur mashhirchi xumsiylarning ko'nglidagi bo'yantavliq to'g'anini pochaqlab tashlaganligi edi shunga ularning hech qaysisi o'zini tutib ololmay beixtiyor holda sajdaga ketishgan edi keyin ular allohning kalomining o'zlarining bo'yin cho'lvarini tortib bo'ysundirganligini natijada o'zlari yo'qotmoqchi bo'lib nihoyat zo'r tirishchanliqlarni ko'rsatayotgan ishni o'zlarining ixtiyorsiz holda qilib solganligini sezishib qo'llarini tishlashdi hamda ularga so'rin g'ozilik qilmaganlar tarafidan qatma qat topi talomatlar yog'di bu chog'da ular rasulullohga tuhmat chaplab rasululloh bizning butlarimizga muayyan darajada o'rin berishga qo'shildi va ashu butlar haqida ashu butlar ulug' farishtalar nur ularning shafoati cho'qim umid qilinadi dedi degandek bir nimani o'ydirib chiqardi ular bu qop qora tuhmatni o'zlarining ilqi so'rinda rasululloh bilan sajdaga bosh qo'yib solganligini oqlash yuzidan o'ydirib chiqqan edi amaliyotda yochiq topsila yolg'onni to'qib eli nayrang o'ynatib tuhmat chaplashga odatlangan bir qavm uchun aytganda bundaq ahvollarni hargiz yod sanig'ini bo'lmaydi albatta bu xabar abashiston muhojirlariga anglandi lekin u dal aksicha qurayshlar bir butun musulmon bo'lib ketibdi degan mazmunda anglangan edi shuning bilan abashistondagi muhojirlar mushu yili shavvol oyida makkaga qaytib keldi ular makkaga kirgili bir soatlik yo'l qolganda haqiqiy ahvolni o'qib keyiniga o'rilgunicha habashistonga qaytdi oz bir qismi yoshirin holatda yoki qurayishlardan bir kishining himoyasida ondin makkaga kiralidi Шуныңдан keyin Qurayshlarning Habashistondan qaytib kelganlarga yoki muqim turganlarga bo'lsin jazo yurgizib qiyin qistoqqa erishi texim ashaddiylashib ketdi va har qaysi qabila aymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanchiga oldi. Aslida Habashiston podshohi Najoshining musulmon muhojirlarni qizg'in kutib olib, yaxshi o'rinlashtirganligi Quraysh doiralariga qattiq alam qilgan edi. Bu chaqda Rasululloh sahobalarga Habashistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimqidan o'ng'ayga to'xtamadi quraysh doillari musulmonlarning hijrat planini sezib kelib uni amaldan qoldirishni qaror qilishgan edi biroq musulmonlarim bo'sh kelmay chapson tayyorlanib o'z yo'liga ravon bo'lishdi va Allah'ın ularning safirini asan qilishi bilan hech bir to'solg'isiz abashistonga yetib berilishdi bu qitimda erlardan ammar ibn yosirmi shular ichida bor deyilsa 83 kişi ayollardan bo'lsa 18 yoki 19 kişi hijrat qildi Qurayishlarning Habashistondagi muhojirlarga chang selish. Muhojir musulmonlar o'zlarining jismoniy bexatarligi va dini uchun tinch xotirjam bir makon tepib olganligi mushrik kofirlarning o'g'isini echitdi va ularga qattiq alam qildi. Shunga ular aql parosatlik, jasur ikki yigitni tanladi. Ular Amr ibn As va Abdullah ibn Rabia bo'lib, bu chaqda ular texi musulmon bo'lmagan edi. Ulardan Najashi va uning vazir-vaziralariga esil soğuk salamlar yolladı. Elçiler aval vezir erkanları bilen görüşüp soğuk tartıklarını tapşırıp verdi hem de onlarını musulmanlarını koğlap çıkarışının haklık ikenligi doğrusu da delil paketler bilen təminledi. Ve onlarını padişahqa musulmanlarını koğlap çıkarış doğrusu da teklif verişki qail kılıp bolğandan keyin ikkisi Najashining saynasida hozirli yetib kelgan qiyofat paydo bo'lib, uningga Makkadan elib kelgan sovg'i salom va hadiya tartuqlarni taqdim qildi. Ondan podshoh so'z ichib mundoq dedi: podsho oliylari shilinning davlatlariga bir qism yomon g'arazlik odamlar kelyapti ular o'z qavmi e'tiqod qilib kelayotgan an'anaviy динни tashlaganlardir shilinning dillarigamu ham кирмайди. Улар шундай uchunla бир динни кўтариб чиқдики, унинг ta'limotini bizmi uqmaymiz silimi uqmaylar Бизни уларнинг ата-она, уруқ туққанлари, қабили oqsoqollari ва ал yurt мутаварлари qaytirib келишга avatdi Албатта, чоңлар yiroqni ko'zlaydi va bularning bizga qo'ygan ayblarini va chiqisholmagan taraflarini ashular obdan biladi shunga bularni biz bilan qaytarib yetishlarini oliy ehtirom bilan iltimos qilamiz shundoq podsho oliylari bu paydavoylarni mushu elchilarga topshirib bersizlar ularni o'z makonlariga qaytirib kessin. dedi vazir g'uzralar birdek ovoz bilan lekin najoshiy aniqlab atrofliqroq anglab beqish kerakligini zarur deb qaradichig'i musulmonlarga odam avatib chaqirtib keldi musulmonlar maydonga hozir qilindi ular o'zaro fikrlashib qandoqli bo'lmasin rost gap qilaydi degan qarorga kelgan edi najoshiy musulmonlardan o'zlarining qavmi jamoati va yurt mahallasidan ayrilib turib yo mening dinimga kirmay yo boshqa millatlarning diniga kirmay e'tiqod qilayotganinglar qaysi din u deb so'radi shuning bilan jafar ibn abu tolib musulmonlarga vakolatdan so'z qilib mundoq dedi podsho oliylari biz jaholat patqig'ib petib ketgan nodon xalq edik butqa cho'qinatdiq o'zi o'lgan mollarni yeydi zino poyishiga o'zimizni uratdik urug' tuqqanlar aro sili rahimni uzib qo'shnidorchiligimiz yomonlashgan edi kuchliklar ojizlarimizni yeytdi biz mushundoq nohaqchilikqa to'lgan jamiyatda yashayotgan bir paytda olloh bizga o'z ichimizdan bir payg'ambarni avatdi biz uning rostchil samimiy pok nasablik odam ekanligini bilamiz u bizni allohni yakka yagona bilishga Allohga ibodat qilishga biz va bizning ota бери uzoqdan beri qarg'ulachi cho'qinib kelayotgan yog'och, tosh butlarni ko'zimizdan silib tashlashga Ва va bizni rost so'zlash, omonatni o'z joyiga qaror topqizish, sila rahim qilish, qulum qo'shnilarga yaxshilik qilish, haromxo'rlik ва nohaq qon to'kishdan qat'iy saqlanishga buyurdi. Fahishvozlik, yolg'onchilik, итим yesirlarning melini yavilish ва iffatlik ayollarga bo'hton qilishlardan to'sdi. namoz o'qish zakot berish ro'za tutishga buyurdi deb jafar bir qancha diniy amallarni tilga oldi biz uni tasdiqladik so'ziga ishonib u elib kelgan to'g'ri dinga kirdik va allohni bir bilib uningga ibodat qildik allohga sherik keltirmadik biz harom qilingan shaylarni harom halol qilingan shaylarni halol deb e'tiqod qildik bizning qavmi jamoatimiz mushining uchunla bizga ochiqlandi bizni yo'lsiz azobladi ular bizni allohga ibodat qilishning o'rniga but haykallarga cho'qindirib ilgari ravo ko'rgan razil qiliqlarni yana ravo ko'rdigan ideyaga akilib bizni bu dinimizdan yontirmoqchi bo'lishdi ular bizga chidug'siz zulm selib har jihatdan siqib diniy ishlarimizni erkin ilib borg'ili qo'ymagandan keyin janoblarning davlatiga panoh izlab keldik va o'zlarini boshqalardan a'lo bilib atadorchilik qilib qo'yishlariga rag'bat qildik podsha oliylari o'zlarining sohillarida zulmga uchirmasligimizni umid qilamiz deb gapini tugatdi bu chog'da najoshiy uningga u payg'ambaringlar Allah'ның dergahidin elip gelgen Elqidin'nin vesikillerden sende birer nes var mı? dep sorudu. Cafer, he he, var, dedi. Necaşi, bundak bolsa onu bana okup bergin, dedi. Şunun bilen Cafer İbni Ebu Talib Necaşi'ga Sürü Meryem'nin baş kısmını okup beriydi, Ezbirayi Huda Necaşi yığılap gitti. Hatta sakalını öl kılıvetti. uning atrofida injil tilovati bilan mashg'ul bo'layotgan bosh ruhoniylarmi jafar tilovat qilgan qur'onning mazmunidan ta'sirlanib buqildab yig'ilishib ketdi hatto oldidagi injil varaqlarini yo'l qilibyotdi bir azo yig'idan keyin najoshi amir ibn as bilan uning hamrohiga xitob qilib bu oyatlar bilan iso ilib kelgan oyatlar cho'qim bir manbadan kelibdi sizlar ikkinglar chiqib ketinglar men ularni sizlarga qat'iy qaytirib bermayman dedi shuning bilan ikki elchi tunji qitimliq suhbatda mag'lub bo'lib o'rnidan dakkisini yegan holda solpiyib chiqib ketishdi chiqib ketib o'tib, Amr ibn As abdulla ibn rabiaga izbirai xudo Men at atigan kelib bu qochqinlarni tup yiltizini qurtib tashlaydigan bir davoni o'ttira qo'yman degan edi abdulla ibn rabia unda qilmayli ularning biz bilan garchi diniy ixtilofi bo'lsimi yanada urug' tuqqanchiligimiz bor dedi lekin Amr ibn As o'z fikrida cho'ng turib oldi va ertis atiga najoshiyning o'rdisiga keldi va podsho oliylari bu kishilar tixi iso payg'ambar haqida odam tilg'a olg'il bo'lmaydigan qo'pol gap so'zlarni qilishida emasmi dedi buni anglagan najoshiy musulmonlarga iso alayhissalomga qandoq qaraydiganligini so'rab odam avatdi musulmonlar damolliqcha bir oz qo'rqishdi biroq ne bilib bo'lsin rost gap qilayli degan qarorga kelib podshohning huzuriga kirib kelib edi podsho ulardan ilqi masalani so'radi jafar yana javob berib biz iso haqida payg'ambarimiz nima deb tushuntirgan bo'lsa shuni deymiz u allohning bandisi allohning payg'ambari va ruhi shundoqla allohning yotliq bo'lishdan voz kechgan maryam onaga ilqo qilgan kalimasidir dedi bu chog'da najoshiy qulg'osini ilib alloh bilan qasamki sening deganlaring isoning ahvoliga mushi chinigandek keldi dedi shuning bilan uning vazir uzralari bir biriga qarishib jimib qolishdi Najoshi ularga Alloh bilan qasamki, garchi sizlarning ideyanglardan o'tmasimi shundoq dedi. Ondan musulmonlar qarab, qaytinglar. Sizlar mening davlatimda omon esendirsizlar. Sizlarga azor berganlar jazolanadi. Sizlardan bir kishiga aziyat yetish badaliga bir tog'dak oltinning mening bo'lib qolishini xohlamayman dedi. Ondan keyin u yanada devaylab turgan navkarlarga bu ikkisining so'g'i salomlarini qaytarib beringlar. U narsalar menga behojat. Allah bilan qasamki, Allah menga hokimiyatni ato qilganda mendan pora olgan emas. Ondan menmi uni olar edim. Avam puhra menga o'zligidan itoat qilgan emas. Undaq bo'lgan bo'lsa, menmi ularga itoat qilar edim, dedi. Bu qissani so'zlab bergan Ummu Salima radhiyallohu anha so'zini mush yerda oxirlashtirib, shuning bilan bu ikki elchi elib kelgan narsalarni ko'tirishib, podshoh ordusidan intayin osal ahvolda chiqib ketishdi. Bizlar Najoshining izzat hurmatiga nail bo'lib, nihoyat o'bdan turib qoldik deydi yuqorqilar ibn isoqning rivoyati uningdan boshqa tarixshunoslar amri ibn osning najoshiga elchi bo'lib borgani badr g'azitidan keyin bo'lgan deydi yana qisman tarixchilar elchilik ikki qatim bo'lgan deb ixtilofni tugitidi lekin ularning deganidagi ikkinchi qatimni uchirishda jafar bilan najoshiy o'tirisidagi savol javoblar taxminan ibn isoqning zikr qilgan savol javoblarga o'xshab ketadi Бұның үстіге бұл суалларның отыры қойылыш жарияндың қарғанда, бұларның Нәжашиның озырға тұнжы қытым дава қылып барғанда отыры қойылған әріздің суал жауап текісті екенлігі мәлім. Асыл калам, бұл қытым мұшыркларның елісі бүтінләй мәғлұп болып, сұйқасты бәрбат болды. Ular faqat o'zlarining hukmronlik doirasi ichidala o'chmanlik nashtirini sanjay oladiganligini tunib yetdi va shuningdan keyin ularda odamni cho'chitadigan bir xil yomon o'y fikr paydo bo'ldi u bo'lsimi bu baloyi ofatdan qutulish faqat muhammad alayhissalomni da'vatdan o'zil kesil cheklash yoki uni o'jiqtirib yetish orqali ondan mumkin ekan degan o'y fikrlar edi lekin bu ham xayollarni amalga oshirish mumkinmi holbuki uning tog'isi abu tolib uni butun vujudi bilan qo'g'dimoqda va ular uchun cho'ng bir to'solg'i bo'lib turmoqda ular bu to'g'rida abu tolib bilan yuzduron ko'rishib so'zishib boqmoqchi bo'ldi